Allah Teala Bakara surasyndan, Bakara surasyndan käbir näme durmuşymyza we öz näme geljekki. Biziň wapşe umumy aýdamyzda wagzlamyzdan ýa durmuşymyzdan ýa okamaklygymyzdan bar aladamyz ahyretimiz. Töweregimize adam çöplegem däl ýa näme biziň biri köpeleni bilen bir zadymyz artanok biri azalany bilen bize o zatlar gyzykly däl. Bize näme gyzykly şo Allatagala şo biziň näme amallarymyzy kabul edip we jennetine salmaklyk. Amalam Allatagala kimden kabul edýä Mysal aýdaly, haçan Adam alaýhyssalamyň iki ogly, Habil we Kabil diýilýänler, näme etdi? Ikisem sadaka berdi. Ikisem-ä gurban etdi Allaň ýolunda. Allah Tagala birinden kabul etdi, ikinjiden kabul etmedi. Muslim ikisem. Töwhid we Adam alaýhyssalamyň ogly birinji näme atalarymyzdan. Birinden kabul etdi, birinden kabul etmedi. Näme üçin? Allah Tagala muttakynlardan, takwalardan kabul etmedi. Şunuň we Ebu Hureýre radýallahu anh näme diýip, Bir amalymyň kabul bolanyny bilsedim, özümi ölüm dilerdim diýýär. Näme üçin? Allah Taala takwalardan kabul edýär. Takwa bolmak näme? Takwa bolmak Allah Tagalaň buýranyny edip, gaýtarandan gaýtmak ýa-da başgaça nähili düşündirýärler? Allaň azaby bilen ýa dowzahyň arasynda, oduň arasynda özüňe perde edinmek. Nämeden? Ybadatlardan we sadakalardan we başga Tagala näme Allah Tagalany ýakynladýan hemme näme bolan Yslam kabul edenler däl. Tä Allah Taala Fedhulu fissilmi käffeten diýýär. Dine näme ediň diýýär, doly giriň diýýär. Ýagny näme, iman ediň diýýär. Haçanda a näme arabylar gelip ämennä diýýärler. Iman etdik diýende Allah Taala siz iman etmediňiz diýýär. Siz nä yslam kabul etdiňiz. Allah Taala derejeledi şolary. Yslam kabul eden bar we iman eden bar. Şonuň üçin näme islam, iman, ihsan. Üç dereje bar. Şonuň üçin näme Allah Tagala şu iman edenlere ýüzlenýär. Iman eden kim asly usuly töwhidi, küfri tagudy ýerbe-ýer we üst-üstüne-de näme uly günäden we riýadan hem sap adamlar. Ýöne käbir kiçi günäler edibilýär ýa-da şu ýalňyşlyklar. Şoň şoňa iman eden diýilýär. Diňe näme gazanan rysgyňdan ýa Allah Tagalaň beren rysgyndan berip bolýar. Şu nebs bar-a, şunam sadaka etmeli. Şu nebsi Allaň ýoluna gurban etmeli. Allah Tagala näme diýýär? Dünýelerini, janlaryny satyp diýýär. Ýani Allaň ýoluna sadaka berip näme jenneti satyn alanlar diýýär. Şunam sadaka etmeli. Şonuň üçin näme her bir musulman näme şu zadyndan hem geçmeli haçanda näme yzyndaky aýatyň yzynda näme diýýär şeýle bir gün şeýle bir gün gelmezden öň diýýär näil gün söwda satyk dostluk garyndaşlyk diýýär We şefagat ýok günde. Şunuň şefagat kime berýär? Allah Taala razy bolup we rugsat eden adamlaryna şefagat ediler. Şunuň Hawaryçlar şul aýaty eşidip näme etdiler? Şefagaty doly inkär edip, bar günä eden käfir diýdiler. O näme ähli sünnet ony diýenok. Şonuň üçin näme şonuň ýaly kyn gün gelmezinden öň diýýär näme ediň diýýär? Sadaka beriň. Sadaka-da näme diýdik? Allah Taala bilen Allatagalaň azabyny bilen öz araňda perde edinmek. Onuň näme bir gowy meşhur kyssa bara. Haçanda sen näme gidip barýarkaň bir näme talaňçylar tutýada öldürjek bolanda sen näme edýäň? Öldürmäň, men size näme belli möçberde näme pul berjekde şeýdip öz janyňy gutuldyrýaň diýýär. Sadaka-da edil şon ýaly diýýär. Näme Allatagalaň azaby bar senem näme Şony berip Allaň näme azabyndan özüňi näme etmek gutuldurmak. Näile gün o diýýä. Erbet, kyn gün näme söwda satyk, tanşlyk, doganlyk, dostluk şonýalak zatlaň hemmesiniň kesiljek güni. Hatda Omar radiyallahu anh näme diýýä Aly radiyallahu anyň gyzyna öýlendi. Näme diýýä? Seň gyzyňa diýýä menden hakly öýlenmeklige şu wagt men adam bilemok diýýä. Şu wagt türkmenlere diý, sen gyzyň ber maňa diýip kör. Işi gaýdýa. Düşüniň? Dinden çyk diýeniň ýeňil köpüsine. Olam näme üçin diýýä? Sen diýýä men şonda menden hakly. Omar razyýallahu anh ýaşy näçe? Alyň gyzy. Näme görkeziler diýe, günüň kynlygy, kyýamadyň agyrlygy görkeziler diýe. Şo gün diýe mujrim, käfir, günäkär adam näme islär? Azapdan gutulmak islär, hatda öz ogluny beribem bolsa diýe. Şuny al diýer diýe, şu wagt şoňa bir degip görsün, atyşaryn, ölerin. Hemme zat eder, ýöne şuňa degdirme. Ýöne o gün näme diýer diýýär Allataga, o müjrim diýýär o gün, näme eder diýýär, şu çagam bagrymdan önen al diýýär, ýöne meni salma diýýär. Ýa-da näme diýýär, aýalyny ýa doganynam salmak razy diýýär, sahibeti we ahi diýýär. Aýalym girsin, ýa diýýär, nämem girsin, Doganym, rodnoý doganym diýsin ýöne o gün men näme etjek gutuldyr diýen ýa. Wa fasylatihi'l allati tu'wi diýýär. Wa men fil ardi jemi'an summa ýunji diýýär. Daa nämem bolsa girsin diýýär ýa. Ejem, kakam, ýer ýüzüniň barysy girsin diýýär şo jähenneme ýöne meni gutuldyr. Şunuň agyrdygyny göz öňüne getiribilýärmi? Indi şonuň ýaly agyr gün geldi. Şonuň üçin näme edýär Allah Tagala? Öwredýär. O gün gelmezinden öň näme ediň-de, sadaka beriň. Size ryzyklandyrylan, sadaka diýlende hökman näme aňryňda bäş sany magazynyň, bir bäş-alty sany Land Cruiser-iň bolmaly däl. Ine, saňa näme, şul aýlyk berilýär, ýene bir zat berilýär, sen şonuň bilen ediň. Iň esasysam näme, wagtyňy sadaka edýäň, janyňy, zehiniňi Allaň ýoluna, Allaň dini gelsin we şirk gitsin diýip. Hyzmatyň şu wagt şonday bolmaly. Sebäbi iň ýeňil jennete düşmegiň ýoly näme, Allaň ýoluna çykmaklyk. Olam näme, niýetiň hemme zadyň sap düzgün bolanda, tertibi hemme zat näme, gowy bolanda. Näil şonýaly agyr gün gelmezinden öň näme edýär Allah Tagala? Sadaka beriň-de. Wal kafiruna humuz zalimun diýen günde. We şo zatlar näme? Allaha käfir bolanlar zalymlardyr diýýär Allah. Kime zulum etdiler? Allah Tagalamy? Ýa kime nämeler etdiler olar? Diňe özlerine zyýan berdiler. Şonuň üçin hem kim bir zat etse Allahyň dinine garşy hiç kim zyýan çekenok özünden başga. Şunuň o başga näme Abasa suratynda Allah Taala näme diýip Iza we iza jaat sahha diýýär. Şu kyn gün, agyr gün gelende diýýär, kyýamat güni. Näme de ýewme diýýär, yefurul mer'u min ahi diýýär. Adam diýýär. Adam ogly doganyndan gaçar diýýär. Hiç kim, hiç kim bolmaz diýýär. We ummihi we ebi hatda ejesinden, kakasyndan gaçar diýýär we aýalyndan we oglundan gaçar. Ine şon ýalak agyr güni. Hersiniň näme bolardy öz aladasy bolardy nefsim nädip gutuldyrmaly. Nädip Allaň azabyndan sypmaly. Alla Taala öwretmedimi. Öwretdi şon üçin näme ediň diýä wagtyňyzy janyňyzy Alla Taala nämäňiz bolsa diýä Allaň ýoluna näme ediň diýä infak sadaka ediň diýä gutularsyňyz şeýtseňiz Allaň azabyndan we näme jähennemiň kynçylygyndan we kyýamat sagadynyň agyrlygyndan, hasabyna garaşar diýýär, kyrk müň ýyl diňe hasabyna. Adamlar gopar diýýär, aslynda howuzy bar pygamberimiziň, iki howuzy bar. Gopar diýýär kyýamatda, nägile direler täzeden suwsan halynda diýýär. O bir howuz bar, Şondan da näme, oň daşyndaky şol käseleň sany ýyldyzlar ýalydy. Kim şondan içse, suwsuzlyk duýmaz. Ýöne kim içer şondan, ähli bidat, ähli sünnetden bolanlar içer, ondan daşardakylar içmeýär. Düşündiňmi? Içjek bolary perişde getirip zyňar diýýär. Düşündiňmi? Suwsap durar diýýär. Hatda näme diýýär, diriläp-diriläp diýýär, şuňa geler diýýär, ýedi gat ýer diýýär, deriden doýar diýýär. Dinde zorluk ýokdur diýen. Isleseň et, isleseň etme. Bul aýat näme mansuh aslynda näme hökümi gaçan bul däli eýleki aýat. Ýagny şo manydaky aýat hökümi gaçan sebäbi näme diýýär? Müşriklere garşy uruş ediň diýýär, tä näme şirk gidip, töwhit gelýänçä diýýär. Şul aýat o aýatyň näme hökmüni gaçyrýar. Şonuň üçin indi näme, indi bi-iznillah käfirlere saýlaw ýok. Iste käfir bol, iste muslim bol diýilenok. Ýa sen yslama gireň, ýogsam hem öldürilýäň, ýogsam jizýe tölä. Indi şonýalak gürrüň bolýar indi olar bilen. Näme dinde zorluk ýok diýýär. Kad tebeýýena rüşdü minel gaýy, hak, batyl äşgär, ine, eşitdiňiz, äşgär boldy. Kyýamat bar we näme, jennet bar we dowzah bar. Ine, saýla. Dinde-de zorluk ýok. Hak belli, batyl belli. Düşüniň. Femen ýekfur bit-tagut we ýu'min billah diýýär. Kimem la ilahe illallahu dogry şekilinde diýse, ine, şuny ýalak, näme, tagutlara käfir bolup we Allaha iman etse, Alla Tagaladan ýeke bir hiç bir zat näme gizlin galanok. Şonda seredip gör halyňa. Sen edeňde bir zada günä edýäň ýa Allaň dinine näme ters iş edýäň o ýadyňa salýaňmy şul aýaty Allahu näme Semiýun Alim eşdüwji we bilüwji we Basirun we görüwji ýadyňa salýaňmy şony ýady bilen şo zat bilen ýöreýän adam näme edýär Günä het edenok. Allah Tagalaň göwnünde durup, bilip durup, bir Allaň gaýtaran zadyny el urup ýa dil urup, ýa aýak basyp onýan zat etme. Ýöne näme diýýär Allah Tagala munýan zatlary kimlere aýdýar? Allahu weliyyullezine amenu, Allah kimiň welisi, kimiň eýesi, kimiň hojaýyny, kimiň dosty? Ellezine amenu, iman edenler. Imanam näme diýdik ýaňy aýtdyk. Näme diýýär iman edenler Allah Tagala islam kabul ede eslemû diýenok islam kabul edenler diýenok iman edenleri näme diýýär Allah Tagala yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur zulum küfür şirk bid'at günälerden çykaryp näme diýýär Nura, imana, hidaýata, tagata eltýär. Kim edýär? Allah Tagala. Haçan edýär? Ýaňky zatlary eşitdiň we Allah Tagalaň näme dinine boýun bol, buýranyny edip, gaýtarandan gaýtsaň Allah Tagala şuny ýaly saňa ýeňildikler berýär. Wellezine keferu, ýöne käfir bolanlar näme? Näme edýär o käfir bolanlar? Şeýtan we şeýtana eýerenler. Öwliýaühumut-tagut, olaň eýeleri we olaň dostlary we ilähleri we olaň ýoldaşlary kim tagutdyr? Tagudyň hem nämeden kän aýdyldy. Näme olaň dos näme edýär ol tagutlar näme peýda berýär yuhrijuhum diýýär minen nuri ile zulimat imanyň gön tersine edýär. Yslamdan alyp küfre eltýär. Käfirleň we şeýtanlaň we prezidentleň we jadygöýleň hiç maksady ýok, ýeke maksady bar, seni musulmandym, käfir etjek bolýar. Ikinji maksady ýok. Türmä salýarlar, Hawa senden bir zyýan geläýmesin-dä, sen käfir bolýaň. Siz käfir bolsaňyz närdäýin bolarlar. Hamyňdan çyk diýýär. Yslamdan bir çyk diýýär, hamyňdanam çyk. Onýalylar kimiň nemesi? Tagutlaň nemesi, näme tarapdarlary? Allatagala näme diýýär? Ulaika ashabun nar diýýär. Olar näme diýýär? Dowzah eýeleri diýýär. Olaň bir gazanjak zady näme? Dowzah. Başga zat däl. Hum fiha halidun diýýär. Özlerem nähili bolarlar o taýda? Ebedi. Ebedi. Ebedi diýlende näme düşünýärler? Şu wagt gulaklaryna ýeňil Aý bir oýun ýaly-la. Käfire bir näme Atageldi agamyz gowy mysal berýär. Käfire diýýä, Ýer ýüzüniň bar çägelerini diýýä şeýdip bir-birden sanap gutarsaň, şondan soň jähennemden çykýaň diýseň begener diýýä ertir çykjak ýaly. Mümkin däl şu bir gujak ýer alsaň ömrüň ýetjekkä sanap gutar. Bütin ýer ýüzüniňkini sanap gutaraňda näme dowzahdan çykýaň diýse ertir çykjak ýaly begener diýýä näme üçin diýýä. Çykjak diýen sözi bar. Käfir Allatagala çykanok diýýär. Düşüniň, käfir ebedi diýýär. Ebedi galýar we çykanok. Näçe pikirlensinler, pikirlenmesinler, Allatagala olaň hamy we eti süňküne çenli ýanyp gutarar, Allatagala näme-de täze et ham diýip näme gögerder şonda. Näme üçin diýýär? Eden günäleriniň näme azabyny çeksin diýýär. Şol çen Allah Tagala ýaňky ýalak azaplary bar diýdi, şon ýalak näme? O öwretdi, ýaratdy we öwretdi, ine dowzah bar, ine jennet bar. Ine halas bolmak bar, ine heläk bolmak bar diýdi. Şo Allah Tagala näme? Şo halas bolan ýoluny eşit, aýatda aýdyşy ýaly, mu'minler näil diýýär? Gowy söz eşitýär diýýär we has gowusyna-da eýerýär diýýär.